veriyor Allah eri olup savruluyoruz Sevdam bizlere kuvvet veriyor Allah eri olup savruluyoruz Günah kirlerine bulaşanları Tevbeye çağırıp uyarıyoruz Günah kirlerine bulaşanları Tevbeye çağırıp uyarıyoruz Bedbaht olana, yepse düşene, nefsine uyana tövbe nasip et. Bedbaht olana, yepse düşene, nefsine uyana tövbe nasip et. İşte hilal ve mürar eyle kap, gözyaşı dökerek oldular bitap. İşte hilal ve mürar eyle kap, Gözyaşı dökerek oldular bina Allah'ım onlar tevbeye sığındı Bugün bizlere de tevbe nasibe. Allah'ım onlar tevbeye sığındı Bugün bizlere de tevbe nasibe. et Bedbaht olana, yetse düşene Nefsine uyana tevbe hasibe Bedbaht olana yekse düşene Nefsine uyana tövbe nasibe Sun tevbenin hoş gölgesine Orasıdır senin yuvan Müslüman Sun tevbenin hoş gölgesine Orasıdır senin yuvan Müslüman Bir daha yapmayız azmetmişiz biz Allah'ım tevbe tevbe nasip Bir daha yapmayız azmetmişiz biz Allah'ım tevbe tevbe nasip et Bedbaht olana yetse düşene Nefsine uyana tevbe nasip et Bedbaht olana yetse düşene Nefsine uyana tevbe nasip Şah damarımızdan daha yakınsın Sana çağırıp yalvarıyoruz Şah damarımızdan daha yakınsın Sana çağırıp yalvarıyoruz Çok geç olup bizlere vurmadan bizler Allah'ım tövbe, tövbe nasip et çok geç olup dizlere vurmadan bizler Allah'ım tövbe, tövbe nasip et Bedbaht olana yetse düşene Nefsine uyana tövbe nasip et Bedbaht olana yetse düşene Nefsine uyana tövbe nasip et Hesap gününün dehşetindeyiz Kimseden kimseye o gün fayda yok Hesap gününün dehşetindeyiz Kimseden kimseye o gün fayda yok Her şeyi bilensin bizse bilmeyiz Allah'ım tevbe ve nasip et Her şeyi bilensin bizse bilmeyiz Allah'ım tövbe, tövbe nasip et Bedbaht olana, yetse düşene Nefsine uyana, tövbe nasip et Bedbaht olana, yetse düşene Nefsine uyana, tövbe nasip et Bedbaht olana, yetse düşene Nefsine uyana Şah damarımızdan daha yakınsın sana çağırıp yalvarıyoruz. Çok geç olup bizlere vurmadan bizler. Allah'ım tövbe,